Devintas skirsnis Baltramėjaus naktys lašas po lašo čia sunkėsi pro gatvės grindinio akmenis. Visos didžiosios masinės žudynės, bet kurios politinės ir religinės kerdynės, viskas pereina per šios civilizacijos požemius ir čia sumeta savo labonus. Svajotoje vaizduotėje visi žudikai žinomi istorijoje tenai klūpoja ant kelių šlykščioje prieblandoje, vietoj prikyštis prisijuose marškos keutę ir niūriai plauna savo darbų pėdsakus. Čia ir Liudvikas XI su Tristanu, Pranciškus I su Diupra, Karolis IX su savo motina, Rišelyje su Liudviku XIII. Čia ir Luvua ir Letelyje, Eberas ir Maliaras. Visi jie stengiasi nugramdyti nuo akmenų dėmes ir nutrinti savo nusikaltimų žymes. Nuoroda. Tristanas Lermitas – Liudviko 11 1461-1483 metai artimasis vaidinė žymų vaidmenį politinėme Prancūzijos suvienijime. Dupra kardinolas, karaliaus Pranciškaus pirmojo 1515-1547 metai vyriausiasis ministras vykdęs absoliutizmo sustiprinimo politiką – Karolio 9 1560-1574 motina Katerina Medici, valdžiusi Prancūziją lygi karaliaus pilnametystės, inirtingai kovojo prieš hugenotus. Draugė su gizais ji buvo Baltramėjaus nakties įkvėpėja. Rišelie, kardinolas, įžymus absoliutizmo veikėjas, Liudviko 13 ministras – Nuo 1624 lygi 1643 metų faktiškasis Prancūzijos valdytojas. Luvua Liudviko 14 1643-1715 metai karo ministras, nuolatinis prancūzų kariuomenės organizatorius. Letelyje Luvua tėvas kardinolo Mazarinio artimasis turėjęs aukštus valstybinius postus Liudviko 14 laikais – žinomas kaip žiaurus gugenotų persekiotojas. Nuorodos pabaiga. Jūs girdite po šiais kliautais, kai bružuoja tų pamiklių šluotos. Jūs traukite į save nepakenčiamą socialinių katastrofų smarvę. Jūs matote kampuose rausvus atspindžius. Tenai teka ta širpus vanduo, kurio buvo plaunamos kruvinos rankos. Socialinių reiškinių tyrinėtojas būtinai turi įžengti po šiais tamsiais kliautais. Jie yra jo laboratorijos dalis, filosofija minties mikroskopas. Visi stengiasi išvengti jos dėmesio, bet niekas iš jos neištrūksta. Įsisukinėti yra tuščias darbas. Ką parodo tas, kas nuo jos įsisukinėja? Savo paties gėdą. Filosofija savo nepaperkamų žvilgsnių seka blogį ir jam neleidžia dingti be pėtsakų. Iš daiktų įrimo nuo asmenintų, nuo dulėjimo tarsi aptirpusių – Jį įspėja viską, iš karmalų skutelių jie atstato purpurinį apdarą, iš kudurėlių moterį. Iš kloakos jis sprendžia apie miestą, iš purvo jis sprendžia apie papročius. Iššūkės jie atkuria amforą ar asotį, iš nago atspaudo pergamente, ji nustato, kuo skiriasi judengasi žydai nuo geto kvartalo žydų. Nuoroda Judengase žydų kvartalas Frankfurte prie Maino. Nuorodos pabaiga. Iš to, kas yra likę, jį atstato tai, kas yra buvę. Gėri, blogi, melą, tiesą, kruvina dėmę rūmose, rašalo juodulį lindinėje, žvakis lajaus laša ištvirkavimo namuose, iškestus negandus patirtus gundimų šlykščias orgijas, pakitimus nusmukusio žmogaus charakteryje, negarbės bruožų sielose – linkusios į nešvankų gašlumą ir ant Romos nešikos triukės jį suranda mesalino alkūnės žymę. Trečias skyrius Briunezo. Apie Paryžiaus požeminius nutegamosius kanalus viduramžiuose buvo pasklidusios ištisos legendos. 16 amžiuje Henrikas II bandė juos ištirti, bet iš to nieko neišėjo. Dar prieš šimtą metų, kaip liudija Mersie, kloaka niekas nesirūpino ir ji plėtėsi kaip tinkama. Toks buvo senasis Paryžius draskomas tarpusavio vaidų, apniktas abejojimų ir sviravimų. Ilgą laiką jis elgėsi kvailokai, vėliau 1789 metai parodė, kaip miestas gali staiga įgauti proto. Tačiau gerai senais laikai sostiniai nepakakdavo išmanimo, ji nemokėjo tvarkyti savo reikalų nei dvasinių, nei materialinių požiūrių, ir šiukšlės išluoti gebėjo niekiek negeriau, kaip išnaikinti piktnaudžiavimus. Visur atsirasdavo kliūčių, visur iškildavo neįsprendžiamų uždavinių. Pavyzdžiui, kloaka neturėjo jokių planų, jokių schemų. Susigaudyti nešvarumų kanalizacijos sistemoje buvo taip pat sunku, kaip susivokti paties miesto gatvių labirinte. Ant žemės neįmanomybė, po žemę neįžengiamybė, viršuje kalbų susimaišymas, apačioje požemių painiava. Dedalas po Babelio bokštų. Kartais Paryžiaus nutekamieji vandenys įsimanydavo patvinti. Tarsi šisai nepripažintas Nilas taiga įsiustų, tuomet įvykdavo kažkas klaikaus. Miestą užlėdavo dvokiančių nešvarumų potvinis. Laikas nuo laiko šis civilizacijos skrandis imdavo blogai virškinti, kloka verždavosi atgal prie Paryžiaus ryklės ir miestą ėsdavo jos rutų atrūgų rėmuo. Šis kloakos panašumas į sąžinės graužimą buvo naudingas. Tai buvo įspėjimai, kėlė didelį nepasitenkinimą. Miestas piktindavosi savo atmatų akiplėžiškumu ir nenorėdavo sutikti, kad jo purvas pleuptų atgal į paviršių. Negailestingai vyti į lauk. 1802 metų potvinis vienas iš tų atsiminimų, kurių dar neužmiršo paryžiečiai, sulaukė 80 metų. Purvas įsilėjo per visą pergalės aikštę, kur stovi Liudviko 14 statula – Jis užtvindė Sent Honorė gatvę iš dviejų kloako sangų Eliziejaus laukose, Sent Florenteno gatvė iš Ango Sent Florentene, Pierre Apuasono gatvė iš Ango Sonerį gatvėje, po Penkūro gatvė iš Angos po Žaliojo kelio tilteliu, Garstydžių gatvė iš Angos Lapo gatvėje, Srutos užtvenkė Eliziejaus laukų gatvės nutekamą į kanalą, pakildamos net lygi 35 cm lygio – Pietiniuose kvartaluose per senus nutekama į angą, srutos pliūptelėjo atgal į miestą, įsiveržė į Mazarinio gatvę, Ešodė gatvę ir Marė gatvę. Čia pasklido per 109 metrus ir sustojo keli žingsniai nuo namo, kur kadaise gyveno Rasinas, tuo parodydamos daugiau pagarbos 17 amžiaus poetui negu karaliui. Potvinis pasiekė aukščiausią lygį Sen Piero gatvėje, kur nešvarumai pakilo trim pėdom aukščiau akmeninių plokščių nuotako angos viršuje ir užlėjo didžiausią plotą Sensabeno gatvėje, nutekėdami per 238 metrus. Šio amžiaus pradžioje Paryžiaus požeminiai kanalai buvo dar slėpininga vieta. Purvas niekomet negali turėti gero vardo, bet čia jo blogas garsas kėlė siaubą. Paryžius jautė, kad po juos lypi kraupus požemiai. Jie buvo lyginami su ta baisinga senovės tebų pelke, kurioje knipždėte knipždėjo penkiolikos pėdų ilgio skolopendros ir galėjo maudytis begemotas. Stori kanalų prižiūrėtojų batai niekomet neišdrysdavo leistis toliau tam tikrų jiems žinomų vietų. Dar visai neseni tie laikai, kada šiukšlių valytojų vežimėlė, nuo kurių aukštumos Sent Fuabro levusi su markizu dekreki, būdavo tuštinami tiesiog į nutekamosius kanalus, o rūpintis vamzdžių valymu palikdavo liūtims, kurios juos veikiau užkimždavo negu išplaudavo. Romėnai savo kloaką dar gaubė tam tikrą poeziją ir ją vadino gemonijomis. Paryžius savoje plūdo ir pravardžiavo dvokiančią skylę. Mokslas ir prietara jautė jai vienodą siaubą. Higiena žiūrėjo į dvokiančią skylę su tokiu pat pasibjaurėjimu kaip ir legenda – Juodojo vienuolio šmėkla pirmą kartą pasirodė po smirdančiais muftaro nuotakos kliautais. Marmuzetų lavonai buvo sumesti į statinių gatvės nutekamą į kanalą. Nuoroda marmuzetai – menkystos. Tai buvo pravardžiuojami Prancūzijos karaliaus Karolio VI 1380-1422 metai patarėjai, buvę jo tėvo Karolio V artimieji. Karolis šeštasis išprotėjo ir valdžią užgrobė jo dėdės. Marmuzetai buvo iš dalies išvaikyti, iš dalies uždaryti kalėjimą ir išžudyti. Nuorodos pabaiga. 1685 metų piktybinio drugio epidemijos priežastimi fagonas laikė didžiulę mare nutekamojo kanalo skylę, kuri tebežiojėjo lygi pat 1833 metų Sen Louis gatvėje, beveik prieš pat galantiškojo laikraščio iškabą. Po žeminio kanalo Anga Mortelerį gatvėje liūdnai išgarsėjo to, kad iš jos sklizdavo maro epidemija. Atitverta geležinimis grotomis su aštriais galais, kyšančiais nelyginant ilčių virtinį, ji šioje fatališkoje gatvėje iš tikrųjų buvo panašiai slibina nasrus, spjaudančių žmonėms pragaro smarvę. Legendas apie širpius akmeninius Paryžiaus klakos piltuvus liaudės fantazija susijęs su kažkokiu šlykščiu begalybės vaizdiniu. Kloka neturinti dugno, kloka neišmatuojamo gylio pragaro šulinys. Net policijai neteidavo į galvą tyrinėti šias raupsuotas gelmes. Kas būtų išdrysęs matuoti nežinomybę, leisti zondą iš juos patamsius tyrinėti šią prarąją. Šiurpas nukreisdavo vien tik apie tai pagalvojus – vis dėlto atsirado žmogus, kuris pasiūlė tą padaryti. Kloaka susilaukė savo Kristupo Kolumbo. Kartą 1805 metais per vieną iš retų imperatoriaus pasirodymų Paryžiuje vidaus reikalų ministras Regis Dekre ar gal Krete prisistatė valdovui rytinio prieimimo metu. Karuselis aikštie žvangėjo vilkdamiesi žeme legendarinių didžiosios respublikos ir didžiosios imperijos kareivių kardai – Prie Napoleono durų grūdosi Reino, Esko šeldos ir Nilo didvyriai, Žubero dese Marso Ošo Klebero bendražygiai, Fleriuso oreiviai, Mainso grenadieriai, Genujos spontanininkai, husarai, kuriuos matė piramidės, artileristai, kurie leisdavo į priešą žiūnos viedinių krušą, kirasirai šturmų paėmė laivyną iš metų sinkarą Ziuderzės įlankoje. Nuoroda. Šleriusas gyvenvietė Belgijoje, kur 1794 metais birželio 26 dieną Prancūzijos Respublikinė kariuomenė 9 valandas naudojosi pririšamaisiais oro balionais priešo kariuomenės judėjimui sekti. Kariai, kurie tuos oro balionus aptarnavo, vadinosi oreiviai. Nuorodos pabaiga. Vieni jų su Napoleonu priešakyje buvo užėmę Lodžio tiltą, kiti nulidėję miuratą į Mantujos tranšėjas, treti aplenkę laną kelyje į Montabelą. Visa anų laikų kariuomenė atstovaujama vienur skyriaus, kitur būrio buvo susirinkusi Četiu ir Rykieme ir saugojo imperatoriaus ramybę. Ta tai vyko toje puikioje didžiosios armijos epochoje, kada už jos buvo Marengas, o prieš ją Austerlicas jūsų didybė, tarė vidaus reikalų ministras Napoleonui. Vakar aš mačiau patį drąsiausią jūsų imperijos vyrą. Kas tasai vyras, atžariai paklausė imperatorius, ir ką jis nuveikė? Jis sugalvojo neįmanomą dalyką. Kągi taip? Ištirti Paryžiaus kloaką. Tokio vyro iš tikrųjų būta, ir jis vadinosi Briunezo. Ketvirtas skyrius, nežinomos smulkmenos. Kloka iš tikrųjų buvo apžiūrėta. Tai buvo sunku žygis, nakties kautinė su maru ir troškinančių tvaikų. Drauge tai buvo ir įdomi kelionė su daugybė atradimų. Vienas iš tos ekspedicijos dalyvių, labai išprusęs darbininkas, tuo laiku visai jaunas, dar prieš keliarius metus pasakodavo įdomių smulkmenų, kurių Brunezonė įtraukė į savo pranešimą policijos prefektui, kaip nederančių administraciniam stiliui. Dezinfekcijos priemonės tais laikais buvo dar labai primityvios. Briunezo perėjus dar tik pirmas požeminio kanalizacijos tinklo šakas, aštuoni jo darbininkai iš 20 atsisakė toliau eiti. Darbas buvo sudėtingas, tyriant draugė reikėjo ir valyti, teko ir kuopti, ir daryti matavimų, žymėti įtaką, skaičiuoti grotinės duris ir angas, ženklinti įsišakojimų vietas – nurodyti naujų kanalų prijungimo punktus, įtraukti į planą visokių požeminių baseinų schemas, išmatuoti smulkių svarbiausiojo kanalo įtakų gilius, nustatyti kiekvieno šalutinio kanalo aukštį, lygi skliautų viršaus ir jo ploti tiek prie skliautimo pradžios, tiek prie sienų papėdės, Pagaliau nustatyti kiekvienos vandens įtekėjimo į svarbiausiai kanalą angos niveliuotis ordinatas, nepaisant iš kur tas vanduo eitų – iš šalutinių kanalų ar nuo žemės paviršiaus. Varytis pirmin buvo sunku. Neretai pasitaikydavo, kad nuleistos apačion kopečios per tris pėdas nugrimzdavo į klampų dumblą. Žibintuvai vos pinksėdavo nuodingose garuose. Kartas nuo karto tekdavo išnešti lauką palpusi darbininką. Kai kuriuose vietose jų tykodavo pragarmis, gruntas ten būdavo įsmukęs, akmeninis dugno plokštai sudubusios, kanalas virtęs bedugnių šulinių – kojai nebūdavo į ką atsiremti. Vienas žmogus taiga prasmego ir buvo didelio vargo, kol jį ištraukė. Furkrua patarimu tam tikrais atstumais jau pakankamai senuotose vietose uždegdavo didelius narvus su darboje išmirkytomis pakulomis. Sienos vietomis buvo paaugusios šlykščiais grybais, panašiais į votis, net ir akmenys atrodė ligoniai šioje vietoje, kurioje nebuvo kuo kvėpuoti. Briunezo tininėdamas apžiūrėjo visą kloaką nuo ištakų lygi žiočių. Toje vietoje, kur didysis reiksnys šakojasi į du kanalus, viename įsišovusiame akmenį jisai skaitė datą 1550. Tas akmuo rodė ribą, kur buvo sustojęs Filiberas Delormas, kuriam Henrikas II buvo pavedęs apžiūrėti Paryžiaus požemines nešvarumų vertimo vietas. Tai buvo 16 amžiaus įspaudas klakoje. 17 amžiaus darbą Brunezo pažino iš Ponso urvo mūrymo ir senosios Stamplio gatvės urvo statybos. Tiems urvams buvo padaryti skliautai tarp 1600 ir 1650 metų. 18 šimtmečio darbas buvo matyti rytinėje surenkamojo kanalo sekcijoje, nutiestoje ir suskliaustoje 1740 metais. Tie du skliautai, ypač naujasnysis, pastatytas 1740 metais, yra žymiai labiau sutrukinėję ir apgriuvę, negu akmeninės sienos aplinkinio kanalo nutiesto 1412 metais, kada Menil Montano šaltinio vandens upelis gavo didžiosios Paryžiaus kloakos titulą. Šitoks išaukštinimas tolygus paprasto valstiečio paskirimui pirmojų karaliaus kamerdinerių – kažkas panašaus į kvailo jonelio iškilimą į lebelius. Vienur kitur, ypač po teisingumo rūmais, buvo atrastos lyg kokio senovinis kalėjimo kameros įtaisytos pačioje kloakoje. Tai buvo kraupus impacija. Vienoje tokioje celėje kabojo geležinis antkaklis. Tas kameras jie tučtoje užmūrijo. Pasitaikydavo ir labai keistų radinių, jų tarpe greučiai orangų tango. 1800 metais pabėgusio iš zoologijos sodo, to gyvulio dingimas atrodo turėjo šitą bendro su plačiai išgarsėjusių, daugelio liudininkų patvirtintų velnio pasirodymų Bernardinų gatvėje paskutiniais 18 amžiaus metais. Vargšas velnės galiausiai pasiskandino kloakoje. Po ilgų skliaustų koridoriumi prieinančių prie Arš Marijono buvo rasta skudurininko pintinė, tai puikiai įsilaikiusi, jog žinovai labai stebėjosi. Tirštame purve, kurį darbininkai drąsiai ėmė judinti ir vartyti, nuolat rasdavosi visokių vertingų daiktų, auksinių bei sidabrinių, papošalų, brangakmenių pinigų. Koks nors milžinas įsimanęs iškošti kloaką, savo sietų būtų prižvejojęs daugelio amžių lobių. Toje vietoje, kur susilieja Tamplio gatvis ir Sent Avua gatvis kanalai, buvo rastas įdomus varinis hugenotų medalis, kurio vienoje pusėje matys iškalta keulį su kardinolo kepuraitė, o kitoje pusėje vilkas su popiežiaus tiera ant galvos. Visų nuostabiausias radinys buvo aptiktas prie didžiosios kloakos angos. Ši anga kitados buvo uždaryta grotuotomis durimis, kurių belikė tik vyriai. Ant vieno iš tų vyrių matyt, srauto užneštas kabojo patamsiuose vis labiau ir labiau trūnydamas kažkoks purvinas karmalas. Briunezo prie to skuduro prikišo savo žibintuvą ir atidžiai jį apžiūrėjo. Tai buvo gabalėlis ploniausio batisto, kurio viename kamputyje mažiau sudulėjusiame, kaip kiti galėjai žiūrėti įsiuvinėtą heraldinę karūną – o jos apačioje šešias raides L-O-B-E-S-P. Karūna buvo markizo vainikas, o šešios raidės reiškė Lobespino vardą. Pasirodė, kad prieš jų akis Marato įkapių skiautelį. Jaunas būdamas Maratas turėjo meilės nuotikių, tai buvo tais laikais, kada jis grafo de Artoa rūmose tarnavo arklidžių gydytojų – Nuo meilės ryšio su viena kilminga dama ryšio istoriškai įrodyto, jam liko batistinė paklodė. Galimas daiktas atsitiktinai užmiršta, galimas daiktas padovanota atminimui. Kadangi tai buvo vienintelis plonas audeklas rastas po maratų mirties jo namuose, tai jo kūnas ir buvo įsuptas į tą paklodę. Senos moterys įviniojo tragiškai liaudies bičiulį į gašlumo apdangalą, jį paversdamos lavono drobule. Brunezo praėjo pro šalį. Skarulį paliko nepaliestą. Iš panikos ar iš pagarbos Maratas buvo vertas ir to ir to. Beje, likimo žymėčio buvo per daug ryški, kad būtų galima išdrysti ją pajudinti. Antra vertus, kapų palaikus reikia palikti toje vietoje, kurią jie patys yra pasirinkę. Vis dėlto tai buvo įstabi relikvija. Ant jos kadaise miegojo markizį, joje sutrūnyjo maratas. Ji perėjo per panteoną, kad paskui atitektų žiūrkiams kloakoje. Alkovo audinio skiauti, kurios visas klostes su tokiu linksmu grakštumu būtų kitados atvaizdavęs vato, galiausiai tapo verta skvarbaus dantis žvilgsnio. Gropštus visų požeminių Paryžiaus kanalų sistemos tyrinėjimas truko ištisus septynerius metus nuo 1805 lygi 1812. Varydamasis pirmin, Briunezo drauge numatydavo, vykdydavo ir išbaigdavo svarbius požeminius darbus. 1808 metais jis pagilino Ponso nuotako dugną ir visur nutiesęs naujas linijas, 1809 metais prailgino nuleidžiamą į kanalą, esantį po sendenį gatve, lyginę kaltų vaikelių fontano – 1810 metais iškasė kanalą po Fruamanto ir Salpetriero gatvėmis, 1811 po naująją mažųjų augustiniečių gatvę, po Mailio gatvę, po Eš Arpo gatvę, po Karališkąją aikštę, 1812 po Taikos gatvę ir po Anteno plentų. Tuo pat metu jis vykdė viso tinklo dezinfekciją ir sanaciją. Antraisiais darbų metais – Briunezo pasiėmė padėjėjų savo žentą nargo. Tai taip šio šimtmečio pradžioje tuo laikinį visuomenė kuopė savo antrąjį dugną ir tvarkė savo kloaką. Šiaip ar taip šis tas buvo išvalyta. Vingiuota sutrukinėjusi į griuvusių grindinių, sueižėjusi pilna išgraušų ir liugynų, iškreivotai mantriomis alkūnėmis, nežinia kodėl čia kylanti, čia nusileidžianti, dvokianti, niki, gudi, tamsoje skendinti su randais akmeninėse dugno plokštėse ir su rumbai sienose, siaubinga tokia buvo senoji Paryžiaus kloaka, jeigu pažvelgsime į jos praeitį. Tuneliai į visas pusės, koridorių susikryžiavimai, įsišakojimai. Čia žasies letenėlių pavidalo, čia žvaigždės pavidalo, tarytum požeminiuose prakasuose – Čia panašus į aklosio žarnos ataugas, aklavėtės, salietros prisisunkęs kliautai, dvokus nuosėdų šuliniai, drėgnos kerpėmis, apsitraukusios sienos, varvančios lubos, patamsiai, niekas negalėjo prilygti siaubui, kurį kėlė šį senovinio rūsios skaistykla, šis babelio virškinamasis traktas, urvas, duobė, Ši gatvėmis išbraižyta praraja, milžiniška kurmių ola, kur jums vaidenasi, jog sutemose tarp šlykščių buvusios puikybės atmatų slankioja didžiulis aklas kurmis praeitis. Tokia kartojame buvo anų laikų kloaka. Penktas skyrius dabartinė pažanga. Šiais laikais kloaka yra švari, taisyklinga ištiesinta švanki. Tai beveik idealas to, kas Anglijoje žymima žodžiu respektabilus. Ji padorė pilkšvos spalvos, ištemta kaip styga, ir jei būtų galima tai pasakyti, įsipuščiusi. Panašiai vertelgas taiga tapusi valstybės tarėjų. Joje beveik visai šviesu, Ten net purvas prideramai elgėsi. Iš pirmo žvilgsnio kloaką lengvai galima palaikyti vienu iš tų kadaise įprastų požeminių koridorių, kuriais dažnai naudodavosi visokie monarchai ir princai, bėgdami nuo savo valdinių tais senais gerais laikais, kada liaudis mylėjo savo karalius. Dabartinė kloaka net pasakytume daili, tenai vyrauja grinasis stilius, klasikinė aleksandriškoji tiesių linijų pėda – išvyta iš poezijos ir lyg suradusi prieglopsti architektūroje. Čia jaučiama kiekviename ilgų ruškanų balkšvų skliauto akmenyje. Kiekviena įeinamoje nuotako anga atrodo lyg arkada. Rivoly gatvės architektūros įtaka žymi net kloakos ertmėse. Antra vertus, jei geometrinės linijos kur nors ir tinka, tai kaip sykis kanaluose, kuriais išteka didmeščios rūtos – Ten viskas turi būti pajungta trumpiausio nuotolio dėsniui. Mūsų dienų blokai gavo tam tikrą oficialią išvaizdą. Net policijos raportuose, kur ji kartais minima, apie ją kalbama su pagarbos atšešėliu. Ja liečiantiems žodžiams administracinė kalba suteikė taurumo ir orumo. Kas kitados vadinta žarna, dabar vadinama galerija kas vadinta skyle, dabar vadinama apžiūros šuliniu. Vijonas nebepažintų savo naktinės prieglaudos. Tiesa, šiame požemių tinkle po senovį ir labiau negu bet kada knipžda graužikų, ten gyvenančių nuo neatmenamų laikų. Kartai sena ūsuota žiūrkė įsidrasina iškišti galvą pro kloako sangą ir spokso į paryžiečius. Tačiau nečios bjaurybės pamažu jaukėja. Tokios jos patenkintos savo požeminiais rūmais – Kloaka visiškai neteko savo širpaus senųjų laikų pavidalo. Lietus, kuris kitados užterždavo tos urvus, dabar juos išplauna. Tačiau jais per daug, nepasikliaukite, nuodingų garų tebėra kanaluose. Kloaka veikiau veidmainė negu teisuolė. Veltui stengiasi policijos prefektūra ir sanitarinės komisijos. Nepaisant visų asenizacijos priemonių, klokas kleidžia kažkokį neaiškų įtartiną kvapelį, nelyginant tartiufas po išpažinties. Kadangi viską bendrai paėmus kloka išluodama šiukšas daro paslaugą civilizacijai ir kadangi šiuo požiūriu tartiufo sąžinį didelė pažanga palyginti su augijaus arklydėmis, tai negalima nepripažinti, kad Paryžiaus kloka yra patobulėjusi. Tai daugiau negu pažanga, tai perversmas. Senovinė kloaka nuo mūsų laikų kloako skiria ištisą prarają. Kas gyvykdė šį perversmą? Žmogus, kurį visi užmiršo – ir kurio vardą mes ką tik pasakėme – Briunezo. Šeštas skyrius – pažanga ateityje. Iškasti Paryžiaus nutekamosius kanalus uždavinys toli gražų nelengvas. Dešimčiai pastarųjų šimtmečių nepavyko užbaigti šio darbo, lygiai kaip nepavyko išbaigti Paryžiaus. Tikrai jų plakoje to jau pat atsispindi visi Paryžiaus augimo etapai. Tai lyg koks niurus požeminis tūkstančio čiuptuvėlių polipas, kuris apačioje auga tuo pačiu metu, kai miestas auga viršuje. Kiekvieną kartą, kai miestas nutiesia naują gatvę, kloaka ištiesia naują letiną. Senosios dinastijos laikais buvo nutiesta iš viso 23 tūkstančiai 300 metrų nutekamųjų kanalų. Tokioje padėtyje buvo šis reikalas Paryžiuje 1806 metų sausio pirmą dieną. Pradedant tuo laikotarpiu, apie kurį mes netrukus kalbėsime, darbai buvo atnaujinti ir energingai bei sėkmingai varomi toliau. Napoleonas, šie skaičiai labai įdomus, nutiesė 4804 metrus kanalizacijos vamzdžių. Liudvikas 18 5709, Karolis 10 10836, Louis Filipas 89 020. 1848 metų Respublika – 23 381. Dabartinis režimas 70 500. Iš viso lygi dabartinio laiko nutiesta 226 610 metrų, kitaip tariant, 60 lyje nutekamųjų vamzdžių. Toks milžiniškas yra Paryžiaus žarnynas. Tai neregima šakotas augalas, kuris nuolat didėja, kolosalus – niekam nežinomas statinys. Kaip matome, požeminis Paryžiaus labirintas nuo šimtmečio pradžios yra išaugęs daugiau kaip dešimteriopai. Mums net sunku įsivaizduoti, kiek reikėjo atkaklumo ir pastangų, kad Paryžiaus kloka pasiektų dabartinį relatyvų tobulumą. Senoji karališkojo miesto valdybo per pastarąjį 18 amžiaus dešimtmetį revoliucinė merija tik su dideliu vargu užbaigė gręžti tuos penkių lyje kanalus, kurie buvo prieš 1806 metus. Šią operaciją trūkdė visokiausios kliūtis. Vienos buvo susijusios su grunto ypatybėmis, kitos net su prietarais, giliai įsišaknyjusiais Paryžiaus darbo žmonių tarpe – Paryžius yra pastatytas ant žemės, kuri taip nepasiduoda kastuvui ir kirtikliui, žemės graštui ir žmogaus ranka, jog net keista.